Menslief, ek is lief vir jou. Maandagmiddag om 5, saam met Corrie. Goeiemiddag en hartelike welkom by my program Menslief, ek is lief vir jou. Gaan skintak op die koffie, skop die skoene uit en sit achter oor. Baie dankie en amal Jolanda wat die nies gelees het, en amal wat so heerlik saamwerk in die span, baie dankie vir ieder en elk se bijdra om die stasie een sukses te maak. En natuurlijk is het maandagmiddag 5 uur en jy keers rond my Corrie en vandag is selfs ons in menslief, ek is lief vir jou, oorgiftig verhoudings en die skade wat emotionele afkraking aan die mens kan aanrig, vooral aan kinderkies, maar voort ons daarby kom is een stukje muziek en ek het vir ons Chris Christofferson op die draadtafel met Help Me Make It Through The Night. Geniet om saam met my. Take the ribbon from your hair Shake it loose and let it fall Laying soft upon my skin Take like the shadows on the wall. Come and lay down by my side till the early morning light. All I'm taking is your time. Help me make it through the night. I don't care who's right or wrong. I don't try to understand. Let the devil take tomorrow. Lord, tonight I need a friend. Yesterday is dead and gone. tomorrow's out of sight. And it's sad to be alone. Help me make it through the night. Mm -hmm. Lord, it's sad to be alone. Help me make it through the night. Chris Christofferson meet Help Me Make It Through The Night. In op die spijskaart, soos ek sê, is eerstens die gevolge van emotionele mishandeling en giftig verhoudings. Oor die algemeen beskou mense emotionele, geestelike en sielkundige aftakeling en mishandeling as een giftige en een ongezonde verhouding. Dit is echter giftig verhoudings in ernstiger graad en daar is baie ander giftige verhoudings wat ongezond is en die maatstaf wat teen dit gemeet moet word is een hoë mate of in hoe een mate die verhouding jou as mens, sowel as jou kinders, opbou of afbreek en bloot net laat stagneer tot een dag tot dag bestaan. Ek dink as baar van ons wat op een of ander stadium in ons leven aan so iets blootgestel was, wat so iets beleef het, het sy dit is as kind met een ouwer opgeleid of dalk onder jou vriendskappe, dalk van jou vriende of vriendinne, of dalk selfs een levensmaat. En dit is baar belangrijk te mens in perspektief, na hierdie dinge kyk, en kyk hoe dit die mens beskadig het, hoe dit jou te nagekom het, en ook hoe mens dit kan hanteer. Maar ons kyk vandag na die giftig verhoudings en die skade verhoudings, wat hierdie verhoudings aan die mens kan er-, aanbrug. Dit is nie moendlik om enige richtlijne te stel met betrekking tot sodanige maatstaf nie, omdat elke persoon vir homself moet besluit wat is die beste, maar toch wil ek een paar dinge deel. Een sekere persoon is al baie jare getrouwd, maar vastgevang in een giftige verhouding waar het hy of sy moet kom terwille van haarself of homself en die kinders. Selfs al is daar geen sprake van enige vorm van mishandeling nie, kan die verhouding een giftige verhouding wees. Ons kyk na die gevalle studie, die persoon wat in die verhouding betrokken was, wat vastgevang was in die verhouding, is die dame. Die probleem is dat sy een baie sterk persoonlikheid het, teenoor een swakling man, wat en hom tevrede te stel, is hy te onderdanig aan hom tot op een vlak waar sy heeltemaal verdwijn in sy teenwoordigheid. Sy sal met mense lach en gesels en met die kinders speel, maar sodra hy inkom, is nie eens die kinders meer van belang nie. Hy aan die ander kant voel dit aan en dit veroorzaak is Josie, waar die twee mekaar die negativiteit in mekaar na vore bring, wat nie teenwoordig is, weg van mekaar nie, en gebruik hulle feitlik hulle hele huwelikslewe lang dwalms om van die werkelijkheid te ontsnap en leid die kinders gedierig honger en het hulle feitlik niks. Terwyl hulle saam kan, hulle nie van die spiraal wegbreek nie en dit is een giftig verhouding wat vir al die kinders levens en die toekomst erg benadeel. Uit hierdie feite behoorde duidelik te wees, dat vir al die kinderse welsijn en toekomst baie zwaar teweeg indien een verhouding beoordeel word. Per slot van rekening gaan het nie net oor die verhouding tussen die man en vrou nie, maar ook wat er invloed dit op die kinderse lewe, sowel as die toekomst sal hee. Kom ons luister eers weer stikkie muziek voor ons by die gevolge die van emotionele mishandeling kom en op die draadtafel het ek vir ons Kenny Rogers met She Believes in She lay sleeping I stay out late at night And play my song And sometimes all the nights can be so long. And it's good when I finally make it home all alone while she lays dreaming. I try to get undressed without the light. Then quietly she says, I was your And I come to her and say it was alright. And I hold her tight. And she be if she was my girl, I could change the world with my little songs. I was wrong, but she has faith in me, and so I go on trying faithfully. And who knows, maybe on some special night if my song is right, I will find a way, find a way. While she lays waiting, I stumble to the kitchen for a bite. Then I see my old guitar in the night, just waiting for me like a secret friend, and there's no end. While she lays crying, I fumble with a melody or two. Then I'm torn between the things that I should do. Then she says to me. God, her love is true. And she believes in me. I'll never know just what she sees in me. I told her someday if she was my girl, I could change the world with my little songs.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 Hoe kom nie? Marian Zijn Fashion Designers Marian Zay vir daardie iets anderste in die lewe, 'n moderne uitkyk, 'n funky, 'n cool en 'n hip look. You dream it, we can create it. Cassie Berry by Marian Zay Fashion Designers. Cassie is een van SA se top fashion designers wat 2 jaar in 'n ry die SA Butterfly Design van die jaar gewen het. Hoe cool. Trourokke, muskiet, <laughs> muskiet afskeidrokke. Matriek afskeid rokke sexy onder klere en nog meer by Cassie Berry Marian Zain fashion designers. Ja. Cassie Berry en Marian Zain fashion designers. Fashion designers. En as jy 'n venue soek met 'n lekker plaas atmosfeer, vertroue en onthale, hulle kan jou van jou kop tot jou tone in elke opsig lekker bedien een stop rokke, hare, nails, gramering, blomme, musiek en catering. Vir enige funksies kontak Cassy Berry 076 552 triple 0 en nog 'n 0 as jy wil. Vry seksie onderklere in alles wat warm is. Ek kyk met 'n daai deel uitloop, gaan dit jou pas. ek dink so, ek dink ek kan dalk beter stel. Ja, ek dink ek kan dalk 'n probleem hê. Ja, slap. Skazibiri is Marian Zeis, fashion designer. Dis veilig, jy weet. Skazibiri is Marian Zeis, fashion designer. Ek weet dit is Skazi. Ek weet En dit was natuurlijk Kenny Rogers met She Believes in Me. En dan na, dit is my altyd so snaaks, hierdie advertentiekie bestel toch jou miskietrok daar by Cassie Berry. <laughs> Fashion designers, baie oulike advertentie daar. En as jy wil adverteer oor die lig as jou bezigheid na die volgende vlak in die kieberuimte wil neem, kontak ons geris. Ons sal vir jou een pakket aanbied wat jou sak sal pas, nationaal of internationaal, eenmanszaak of kooperatieve bescheid, dit is nou die tyd om in te klim met internet radiobemerking, wat baie meer bekostigbaar is as die gewone, traditionele advertenties. En natuurlijk is dit ook baie meer blootstelling wat jy kry, want terwyl die ou bezigs om die internet te surf, daar het jy een groter kans dat hy jou webwerf gaan besoek en jou producte op jou winkelkie gaan besichtig en koop. Dit is natuurlijk bewys dat mense wat op die internet bezig is om te surf, baie makkeliker koop as andersins. Ons gaan na my volgende stikkie op my spijskort en dit is die gevolge van emotionele mishandeling. Die gevolg is jy sien en ervaar die lewe as onstabiel met weinig sekuriteit. Jy leef in angst, spanning en vrees en weet nooit wat om te verwag neem. jy is constant bewus van anderse optrede teen oor jou en reageer met hypersensibiteit en vijandigheid. Jy leer om jouself gedierig te bevraagteken met die gevolgelike verwarring en gevoelens van ontkoppeling of afstand van jouself en anders. Dit lyk as jy niks meer recht kan doen nie, onzekerheid, skuld en skaam te volg. Ander vertel jou, dat jy altyd verkeerd is. Besluitloosheid en passiviteit volg. Jy het nie meer die energie om alles te beveg nie. Apathie en dep depressie volg. Jy voel jy is klaar met alles. Woede en selfs selfmoordgedagtes kan volg. Dit lyk asof niks en niemand rechtvaardig is toen jou nie om jou reg en gerechtigheid laat geskiet, jammer, laat geskiet, is al waarop jy focus. Wanneer jy seergemaak is dier diegene wat jy lief het, beskou jy liefde as een risiko. Wanneer die lewe pijnlik is, kan dwellingverslaving volg en dit word aanvaarbaar omdat dit die pijn verdoof. Wanneer jou gedagtes dier mekaar en gehooties laat raak, breek dit die lichaam en sy systeme stelselmatig af. Wanneer jou innerlijke spanning uiterlijke stress toegevolg het, word bestaande verhouding bedreig. Wanneer nie meer jou negatieve, negatieve emoties kan beheer nie, word jy die teiken van selfhaat. Ten diepste ontneem emotionele mishandeling jou van jou ervaring van sekuriteit en baie belangrik van jou waarde. As gevolg van sulke emotionele mishandeling, kan jy nie meer jou eie kinders se belange verdedig en beskerm nie. Niet soos jy emotioneel mishandel word, sal die kinders ook mishandel word, en dit sal hulle die res van hulle lewe skaad. Ons kyk die volgende enekie na gebrek aan emotionele sekuriteit, vrees en angst, skuld en skaamte. Maar voor ons daarby kom, eers weer een stikkie muziek en op die draaitafel het ek vir ons Bobby van Jaarsveld met sy boemelaar. Prachtige woorde die liekie. geheime, die verlede, die gedagtes van die straat. Elke dag staan ons in wag aan die kant van die straat, bidel ons tot laat. Asseblief meneer, wil jy nie help nie? Ek soek wit brood maar ek kort twee rand. Maar ek bly lief vir julle. Alles ons miskien op straat. Ek doen my bes vir julle. Ek weet ons gaan dit maak. Bly altyd lief en nederig. Ons almal is gelyk. Alles jou skoene stukkend. Kyk altyd op en wees bly. Wees bly. my kinders julle ma's dood sy het gebedel met haar lyf kom my kinders ons vat ons goed tel op jou boetie en gee my hoed dis 'n skande om so te staan maar ek bly lief vir julle alles ons miskien op straat ek doen my bes vir julle ek weet ons gaan dit maak bly altyd lief en nederig ons almal is gelyk alles jou skoene stikkend kyk altyd op en wees bly wees bly Maar iewers langs die pad moet ons tog sit en wag Ons vaar die pad na die volgende stad Misschien is daar een plek wat vir ons wacht elke dag sien ons die mense Amal met vervulde wense My dokter kie vraag vir my Pas ons mense Maar ek bly lief van julle Alles ons miskien op straat Ek doen my best vir julle Ek weet ons gaan het maak Bly altyd lief en nederig Ons allemaal is gelijk Alles jou skoene stikken kyk altyd op en wees bly wees bly wees bly Bobby van Jaarsveld met 'n boemelaar prachtige woorde prachtige diekie ons kyk na die gebrek of wat vrees en angst aan die mens doen, en die gebrek aan emotionele sekuriteit. Een van die diepste behoeftes van kinders is konsekuiteit, en sluitende die definitieve wete dat hulle onvoorwaardelik aanvaar en gewaardeer word dier hulle ouwers. Een ouwer moet konsekwent wees met sy kind met emotionele behandeling van een ouwer en hulle self, leer kinders vroeg dat enige iets moendlik kan wees. Hulle weet nooit die uiteinde van een situasie nie. Daar is geen grense of voorspelbaarheid van gedrag wat op hulle gerig is of houdings teen hulle nie. Waar geen grense is nie, is geen sekuriteit nie. Verweidering of afweesigheid van grense skep vrees in die kindse gemoed. As een kind in een huishouding leef, waar daar geen grense vir volwassenes gedrag is nie, is vrees die onmiddellike gevolg. Die kind leer om die skielike en gewelddadige te verwag. Fysieke of verbale aanvalle is enige tyd moendlik. Uit selfbeskerming leer hulle om het ongezien te laat voorbij gaan. Die lewe is veiliger en makkeliker soe dan kom angs en vrees by. Een verlies aan sekuriteit leid tot een constante gevoel van angs of vrees. Daar is voordierend vrees vir die omvang van die mishandeling en hoeveel skade dit gaan aanrig. Saam dit word skuld of skaamte bygevoeg. Die rede vir mishandeling word dikwels dier die oortreder gegeen as jy is sleg, jy is dom, lelik, nie welkom nie, verkeerde geslag, verkeerde ouderdom, verkeerde persoonlikheid, bloot net enige iets wat verskil van die oortrederse siening van wat perfect volgens sy smaak moet wees. Wat ook al die rede, jy is te blameer vir dit wat met jou gebeur. Jy is die skullige, die oorzaak van die mishandeling dit is wat die oortreder of die aanvaller of die emotionele mishandelaar jou wil laat dink. Dit is echter nie ware skuld nie. Ware skuld is as gevolg van een realistische begrip van jou eie aandeel. Vals skuld is een neerdrukkende las gebaseer op leens, idees en houdings van een ander. Emotionele mishandeling voedt al hierdie verwarrende boodskap in jou kop en solank jy die afhankelike slagoffer bly, veroorzaak dit intense, verlammende pijn. Vir die emotionele mishandelde word een gevoel van skaamte gebore uit een gevoel van vrees vir die wereld en vir wat dit mag inhou. Aanvankelijk maak dinge nie sin, sin nie, maar dan neem jy skuld oor. Jy voel verantwoordelik. Jy word vertel, jy jy is verantwoordelik. Jy begin glo slechte dinge gebeur met jou, omdat jy sleg is. Dit maak vreemd sin. Door die skuld te voel en te glo, probeer jy eindelijk om weer beheer oor jou leven te neem. Voor kinders is dit een baie normale reaksie om te dink, ek is skuldig aan slechte dinge wat met my gebeur. So al wat ek moet doen, is om my gedrag te verander, my voorkomst, my gewicht, om die slechte dinge te laat stop. As ek kan wees wat jy wil ek moet wees, dan sal jy my lief hee. Kinders sal enig iets doen om die mishandeling te laat stop. Hulle lyk op die oog af na modelkinders en skiklik, stil, uitermate volwassen. Ouwers prijs hulle gedrag en die kind begin hoop dat hy of sy die methode gevind het om die mishandeling te stop. <clears throat> Jammer, dier iets in iemand te wees, wat hy of sy nie is nie. As die mishandeling echter oor een lang tydperk anhou, begin, begin die kind sy eie hart verhaard. Hoop vervaag, die leerstelling leid tot frustratie en woede en bitterheid vind een vast op plek. Die hoop was vals en die verwachting gaan verloore. Dit het nie gewerk nie. Die mishandeling gaan voort, die leerstelling en bitterheid is nou die vijand. Dan kom woede by. Sonder sekuriteit is vrees deel van elke dag. As skuld en skaamte die gees neerdruk en hoop word vervang met moedloosheid, is al wat oorblij om te probeer oorleef en woede. Dikwels word die woede na binnen gerig, omdat hy of sy dageliks gebombardeer word met sogenaamde bewijse van onwaardigheid, word die frustratie op die eie persoon gerig hulle eie lichame word die ontvanger van hulle eie emotionele pijn. Allerhande vorme van self destructieve gedrag as gevolg van hierdie selfgerichte woede kom in verskeidenheid van vorme voor. Voordat ons kom by die vorme waar uit, waar, wat voorkom uit hierdie mishandeling, kom ons luister eers nog een stukkie muziek en op die draadtafel het ek vir ons Gloria Garaynor se I Will Survive.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 Gloria Estevan met I Will Survive. Natuurlijk gaan ons survive. En indien jy op soek is na een webverf of jy wil dalk jou eie radiostas wil begin of jy wil net jou stem oor die licht gehoor laat voort, kontak my geres. Jy kan my op Skype in die handen kry. My Skype adres is Corrie.com punt slabberts en die syverkie 3 achterna, of jy kan vir my e-postie stuur by Corrie by netradio.sa.co.za en ons kan gesels, kan jy met al die dinkies help. Ons kyk nou verder na my spijskaart en ons kyk na depressie. Emotioneel mishandelde mense is platgedruk en oorgeneem dier die oortrederse eiwe onbeheerste emoties en gedragsreaksies. Dit ver geweldig baie energie vir die emotioneel mishandelde om bo te bly en verval makkelijk in depressie. Om vry te kom van woede, vrees, skaamte en skuld, word alle emosie afgesluit en dikwels word daar op dwellings gesteen. As jy terugkik in jou lewe <clears throat> en jy dalk probleem met dwellings, was al hierdie dingies nie dinge wat saamgeloop het, wat jou laat gryp het na daar die kirk, na daar die iets om op te steen, na daar die dwelm of daar die dag aan nie. Het al die dinkies in jou leven nie saamgeleid tot dit nie. Gewoonlik onttrek een mens na binnen, jy sluit jou van ander af en jy trek die hele wereld na binnen. Dan woede uitbarstings. Woede kan ook die route van uitbarstings volg, dit is echter nie norm dat dit direct teen die oortreder gewentileer word nie, maar meestal word hierdie woede na binnen gerig. Wanneer het na buiten gewentileer word, word dit eerder op een kind, familielid of een ander verhouding gerig. Om as gezonde, goed aangepaste volwassen te ontwikkel, het alle kinders nodig hoe om te leer hoe om vrees, skuld en woede te hanteer dit is krachtige, e, dit is krachtige emoties wat baie positief in die leerproces toegepas kan word as dit correct benut word. Een gezonde vrees vir die rechte dinge, ware skuld ten opzichte van eie aandeel en gebalanceerde benutting van die energie van woede kan met eerlijke beoordeling en nuttige toepassing baie, <clears throat> jammer, baie positief wees. Volwassenes wat emotioneel mishandelde kinders was, het een werkelike probleem om vrees, skuld en woede te hanteer. Hulle is richtingloos in die lewe, hulle volwassen verhoudings <clears throat> word gekenmerkt dier mishandeling, hulle het onverklaarbare fysieke symptome, hulle ervaar geestelike isolatie van alles af. Mense wat uitsonderlijke emotionele mishandeling of emotionele mishandeling verwaarlosing beleef het, het geleer dat hulle acties negatieve gevolge het en as volwassenes sikkel hulle om besluit te neem en op te treem. Hulle is hoogs bevoegde mense wat onder die misverstand leef dat hulle bestem is om te misluk of dat sukses slechts dier perfectionisme bereik kan word. Omdat perfectheid onmoendlik blyk te wees, omdat selfs dit dier die oortreder afgekraak word, begin hulle geloo, hulle mislikking is verseker. Kom ons luister nog eens die muziek van na, ek gaan kyk na ouwers. As jou ouwers jou mishandel het, en as leeuw afgekraak het, moet jy hulle nog steeds eer en gehoorzaam. Kom ons luister eers, een stikkie muziek, en hier is Klaaf Bruce, meet if tomorrow never comes. Sometimes late at night, I lie awake and watch her sleeping. She's lost in peaceful dreams, so I turn out the light and lay there in the dark. and the thought crosses my mind if I never wake up in the morning. Oh, would she ever doubt the way I feel about her in my heart? If tomorrow never comes. Will she know how much I love her? Did I try in every way to show her every day that she's my only one? And if my time on earth were through, and she must face this world without me. Is the love I gave her in the past gonna be enough to last if tomorrow never comes? Cause I've lost loved ones in my life who never knew how much I loved them. Now I live with the regret that my true feelings for them never were revealed. So I made a promise to myself to say each day how much she means to me. And avoid that circumstance where there's no second chance to tell her how I feel. If tomorrow never comes, will she know how much I love her? Did I try in every way to show her every day that she's my own? face this world without me? Is the love I gave her in the past gonna be enough to last if tomorrow never comes? So tell that someone that you love just what you're thinking of if tomorrow never comes. Clive Bruce met If Tomorrow Never Comes. Ons kyk na die volgende stikkie. Moet jy jou ouwers wat jou dag emotioneel mishandel en afkraak het, steeds eer en gehoorzaam? As mys kyk na die Bijbel, die Bijbel sê, jy moet jou ouwers gehoorzaam. Nou, moet die mys daar die gebod gehoorzaam, om ouwers wat so wreed toen hy opgetree het, te eer en te vergewe. As ons kyk na wat het aan die kind doen, die kind word innerlik geknak. Mishandeling kom in baie vorms voor, dit kan verbale mishandeling wees, emotionele mishandeling, fysische mishandeling, seksuele mishandeling, dit is verskye vorms vorms van mishandeling. Een kind kan groot word waar daar aan al sy fysieke behoeftes vir koos en kleren voorzien word, maar nie aan die belangrikste behoefte, die behoefte aan liefde en goedkering nie. Hy is nooit fysiek aangerand nie, maar elke jaar verdoor sy siel verder, soos een plant wat verdoor sonder reen. Desperaat vir die geringse demonstratie vir liefde, en uiteindelik groei hy tot een volwassene, en alles blyk normaal te wees, maar is innerlik geknak dier sy ouwerse onverskilligheid teen oor hom. Een kind kan ook op een jong ouderdom geknak word, selfs al word hy nie, fysiek mishandel nie, dier voordierend te hoor, dat hy hopeloos en lomp is. Daar word smalende opmerkings gemaakt oor alles te aanpak, doordat hy niks meer wil doen nie, omdat kinderkies van nature alles glo wat hulle ouwers oor hulle sê, sal die kind wat hier onder deurloop, geleidelik in homself onttrek, achter ons sigtbare meer wegkruip en bloot bestaan, eder as om voluit te leef. Hierdie kinders word groot sonder om ooit fysiek aan die hande van hulle ouwers te lei, maar is nie te min innerlik vermink. As groot mense vind hulle dit moeilik om vriende te maak en is nie in staat om normaal te met ander volwassenes om te gaan neem. Kindermishandeling kan ook baie subtiel wees, daar is natuurlijk ook die meer ooglopende type mishandeling, wanneer een kind verwaarloos word, geskop en geslaan word, en erger nog seksueel misbruik word. Die skade wat aan sulke mishandelings te weite is en wat veroorzaak word daardoor, kan een leeftijd lang dier. Die groot vraag is nou, hoe kan een mens nou die ouwers of jou ouwers gehoorzaam en eer wat so wreed tjener jou opgetree het. Dink terug, is jy dalk as kind mishandel, het jou ouwers jou afgekraak of dalk een van die ouwers so afgekraak en die altijd vertel hoe slag jy is, kan jy daar die ouwers vergewe? Kan jy daar die ouwers eer vergewe? en respecteer. Dit is een besluit wat elke een in ons self moet neem. Kan jy daar die ouwer vergewe, die ouwer leeftalk nie meer nie, of die ouwer is ver weg van jou af, jy het weggevlug en nooit teruggaan na jou ouwer huis nie, kan jy binnen jou self daar die ouwer vergewe wat hou sy aan jou gedoen het. ek sê, dat sikkele mens daarmee, maar het is belangrijk om te vergewe. Bereidwilligheid om te vergewe is die volgende stap vir iemand wat mishandel is. Dit sal miskien nie altom onmoendlik lyk, vooral vir diegene wat die ergste vorme van mishandeling moes verdier. Bitterheid kan diep in die siel wortel skiet en hulle kan swaar daaronder gebuk gaan. Maar dit is nie onmoendlik om daar oor te kom en daar die persoon te vergewe nie. Wat beteken het om dit of wat beteken het prakties om een ouwer wat jou mishandel het te eer? Hier is een paar wenke. Bel jou ouwers en luister na hulle. Selfs al het jy die selfde stories herhaardelik gehoor. Bly stil en eerder as om jouself te verdedig, wanneer kwetsende dinge gesê word. Laat voor verwachtinge, dat jou ouwe ooit die ouwe sal wees, wat jy wil hee, hy of sy moet wees. Vervang jou teleerstelling en haarseer, met aanvaarding van wie die persoon is. Kweek een gesintheid van deernis, vir die dinge wat jou ouwers wel recht gedoen het, en spreek, spreek dankbaarheid uit, vir selfs die geringste pogings om liefde te bewys weerhou jy daarvan om neerhalende aanmerkings oor jy ouwers teenoor ander familielede te maak. Skip veilige grense, so jy jou eie versoekings vir jou en jou ouwer kan beperk. Dit klink makkelijk om dit te doen, nou vraag ek jou af, is dit moendlik, kan jy dit in jouself vind om daar die ouwer van jou te vergewe? en om weer liefde te voel vir die ouwer in plaas van om die ouwer met alle mag van jou weg te stoot. In een geval waar die kinders blootgestel word aan die gevaar van fysieke of seksuele aanrading, is dit die volwassene kind of volwassene kindse plig om hulle eie kinders te beskerm een mens nie hoef nie skuldig te voel wanneer jou afstand van jou ouders afhou wat jou kinder sal mishandel nie, solang jy die motief van die scheiding echt vind en dat dit nie wraak is nie. Jy kan jou ouders van die afstand af eer. Ongelukkig is dit waar dat sommige ouders nie genoeg waarde aan die verhouding met die kinder reg om die verhouding in stand te hou nie. Die leemte wat dier een gebroke verhouding gelaat word, moet verhouding een mens met jou geloof voel, eerder as om te hinker na verhouding met die ouwer wat nooit bewaar het sal word nie. Focus op jou eie verhouding met jou skepper en jy kan ware geneesing ervaar. Sonder om gereed te word, is daar geen hoop nie. Kyk na jou geestelike situasie met jou skepper en vraag vir hulp, jy sal dit kry. Onthou vir jou om vrede in jouself te vind, moet jy daar die ouwer of daar die persoon wat jou te nagekom het, moet jy kan vergewe. Anders sal jy nooit ooit die volgende stap kan neem neem. Op hierdie noot gaan ek jou vandag groet, baie baie dankie jou saamkeier en indien jy wil deelneem aan een program as jy dalk een onderwerp het oor program wat jy wil graag op die licht wil sien, kont ek my geres my skaapadres corrie.slabber3 of my e-postadres corrie by netradio.sa.co.za Gaan besoek geres ons webwerwe, gaan na www.netradio.sa.co.za of fmstereo.com www.netradio.co.za Ons sal natuurlijk uit in samenwerking tussen Netradio SA en FM Stereo. Gaan besoek ons webwerwe, gaan besoek ons Facebook blaie, sluit aan by ons Facebook groep, like ons Facebook blad, gaan so met tuning toe en volg ons daar. Onthou op ons webwerf is daar een spelerkie van die radio wat 24 uur dag speel, so jy kan die heerlik saamkeer op die webwerf met enige cellfoon, slimfoon, telefoon, tablet of rekenaar, of selfs by TuneIn, jy kan met TuneIn saamkeier, wat ook natuurlijk 24 uur wereldwijd is, maak jy saak waar jy is nie, enige cellfoon, enige tablet, rekenaar, skootrekenaar, vanaf die hoogste bergpiek, tot langs die viswater of in jou sitkamer, solank jy internet opvangs het. Op hierdie noot groet ek jou, onthou, bly ingeskakel, om 7 uur is Dr. Tini Eiers op met oordenking, en om 8 uur vat Jolanda oor met haar potpourrie. Een lieflike aand verder, baie dank vir die ondersteuning, tot ziens, en ek speel uit met Roger Whittaker, se I don't believe in if anymore. Tot ziens, tot volgende keer. Now if you load your rifle right and if you fix your bayonet so and if you kill that man, my friend, the one we call the foe. And if you do it often, lad, and if you do it right, you'll be a hero overnight. You'll save your country from a plight. Remember, God is always right. If you survive to see the sight, a friend now greeting foe. No, you won't believe in it anymore. It's an illusion. It's an illusion. No, you won't believe in it anymore. If it's for children, if it's for children. dreams. If I knew then what I know now, I thought I did, you know, somehow. If I could have the time again, I'd take the sunshine, leave the rain. If only time would trickle slow like rain that melts the fallen snow. If only, Lord, if only. If only, Lord, if only. Oh, I don't believe in it anymore. It's an illusion. It's an illusion. No, I don't believe in it anymore. If it's for children, if it's for children building daydreams. No, I don't believe in if anymore. It's an illusion. It's an illusion. No, I don't believe in if anymore. If it's for children, if it's for children be